cerita dengan judul Serdadu Tanpa Sirah. digoreh mergo saya wengi baksone durung kalong. Kamongko, anggone nggawa dagangan wis ditambahi luweh akeh tinimbang sak durunge mergo jagake rejone pasar malem. Luwak mangan tales dilalah kawit suri udane ngreceh ora leren-leren. Pasar malemi sepi. Sajake wong-wong padha gemang udan-udanan ing wayah bengi. Sardi ngresah wingi baksone gusis diserbu wong andhok bareng bengi ki anggone nggawa bakso ditikeli elah eh, kok malah udan sejatine anane pasar malam iki nggawa rejeki tumrap sardi awit pepayone baksone bisa kanggo mbayar agat studi tur lan nukokake sepatu kanggo anake sing isih kelas telu SD Ora kukut, Mas. Wis jam 12 lho. Pitakone bakul dolanan kang dasar ing sandingi. Wis jam 12 ta. Tak kira isih jam-jam 10 ngono. Sampai nek mulai rak liwat tangsi tentara kono to. Hati-hati lho. Iki malam selosok liwon. Ora wedi. Mandak ora malam jembah wae kok. lembut iku metune rak yo ya malam jembah to. Nek memedi sing iki seje, Mas. Sebab oleh pesiar biasane malam selosok liwon. Karang sudah dulu lembut jalan jare. Alah, ora wedi, paling ya mung diwedeni tok ora dipateni to. Ujare Sardi karo nyurung grobake muleh. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. saben bali saka panggonane pasar malem Sardi kudu ngliwati tangsi tentara kang saiki wis didadekake pusat pendidikan kanggo calon bintara yen dong ora ana kegiatan suasanane tangsi ku sepi mampring sing ana mung petugas kang kajibah mrene kahanan tangsi mau dadi tangsaya wingit sebab sing sisih kono ana kuburan ombo kang kondang angker

Kurawa lakune nyedhaki tangsi. Sardinata ati lan ndedonga sak bisane. Bakule dolanan iki kakehan cangkem. Marae aku njur kelingan critane wong-wong njur wedi niki. Nalika ngliwati tangsi mau dilalah ana tentara loro kang lagi jagongan ing tertek ngarepe gedung. Sardi rodok legawit ora dheweke ora ijen ing tangsi kono. Wah, bejo aku ana petugase sing isih lagi jagongan. Sakwise tekan ngarep tertek Sardi banjur nyopo aruh tentara mau. Nembe jagi to, Pak. Sing diaru-arui ora mangsuli nanging malah obo. Pak Suni sih, Mas. Awek norong mangkok yo. Nggih, Pak. Tasik kata kok baksone. Sardi banjur mandek lan agan ngracik bakso. tentara loro mau raguneman mung lepas kepusrokoan sawise gawe rong porsi baksone banjur ditrake marang tentara mau dilalah lampu petromaki sardin beleret banjur ngompo nanging lampu mau ora gelem padhang kamangka lengane isih akeh tur ya barang mentas diganti nalika sardiu piyek karo petromake salah sijine tentara nembung meneh gawe loro meneh mas nggih nggih sekedap Petromake tasih blerek niki lho. Mung dipadangi sunaring Petromakang blerek sardi ngracik meneh bakso rong porsi. Bakso banjur diwenehke tentara iku. Lan dheweke nerusake oleh utek benekake petromak ora let tentara iku pesen rong porsi meneh sardi ora graito yen tentara iku wis kaping telu oleh tanduk atine seneng mergo arepe ora entek ning bagangane bakal kalong akeh darung racik bakso sardi mbatin. batin mangan bakso kok cepet banget to apa mergo tentara njur mangan bareng kudu cepet to karo ngeterake pesenane kang kaping telune di takon marang tentara iku nopo menawi tentara niku nek dahar nggih kedah sarwa cepet to pak ora cepet piye wong anggon kumangan ora tak mamah kok iki lho delok encara kumangan ora mau banjur nuduhake carane mangan sirai dipotol tel tangan loro banjur ditumpangake pupu bubar kuwi banjur nyuntekake bakso sak mangkok langsung menyang gulune kang wis tanpa sirah roh sesawangan mau sak nalika sardi giliap-giliap jantunge deg dekan kaya mendek-mendeko sikile otek keringete gobyos dheweke gage mlayu sifat kuping karo bengok-bengok tolong tolong tolong jerone melayu dibanterake nyandung apa ora dirasa dilalah ketemu tukang becak kang lagi liwat enten napa mas enten apa anu anu anu sare dhisik mas unjala bekam sik banjur cerita ngono lho kula kula nembe diwurui setan memedhi tentara sing ora ning ndase mas walah memedhi tanpa sirah to napa wujude nggih kados kula niki becak kuwi banjur ndudut sirai nganti pedhot dal getih nyembur sardi ngerti kuwi jerit ra karu-karuan saking wedine dhewe banjur melayu karo bengok-bengok ora nyawang dalan ora ngerti sangkan paraning bilai Sardi banjur nubruk mobil sing lagi diparkir Sardi semaput awake gemeletak ning ngisor mobil iku bareng wis para isu wong kang duweni mobil iku arep manasi mesin sepiro kagete bareng weruh ana pawongan kang gemelitak ing ngisor mobile sing duwe mobil mau durung tau tepung marang sardi mergo ora tau ider bakso menyang daerah kono Iki wong ketabrak montor apa wong edan ta? Turu kok ya ning isor mobil. Ora let wong-wong kang merui kedadian iku banjur melu ngrubung. Sardi digugah kanthi dioyok-oyok awake. Mas, tangi Mas, aja turu kono Mas. Sardi langsung noleh iwonengen karo ngeses. Setan! Setan! Ayah, setane wis padha bali. Lah wong wis isuk Mas. merga dudu wong edan wong-wong mau banjur mitrang marang Sardi. Sardi uga terus nyeritakake kedadian kang dialami mau bengi. Pancen bener ceritane bakul dolanan kuwi. Ing tangsi kono pancen asring wong diwedeni serdadu tanpa sirah. Biasane kedadian ya pas malam Selasa kliwon. Sawene pini sepuh kang melu nulungi Sardi ngandhakake. lelembut ing tangsi kono kala mangsa sak membo-membo serdadu kang dadi banten nalika perang ing timur timur nanging sesepuh desa mau ora bisa njlentrehke geni lelembut mau oleh nggodha wong liwat kok milih malam Selasa kliwon ora malam-malam liyane mulane nek liwat panggonan kang rada wingit ki mbok yo ndonga sak pisane ngono lho gulirane kula niku nggih ndonga ning wau dalu kok dilala supe mergi ati kula seneng baksone diborong tiang mboten ngertoso nek demit kali rento mbah sing krungu kok jae sardi padha gere-gerean sawise ngentekake wedangi sardi banjur njaluk pamit marang wong-wong kang wis nulungi dheweke kula tak nyuwun pamit riyin matur nuwun sanget bapak-bapak sedaya nggih Wani po njupuk rombongmu sing kari ning tangsi kono. Nggih wantun to, Pak. Lah wong pun ninjing ngeten lho. si kaya ngopo kagete sardi sebab rombonge kebak suket lan ing jerone dandang uga diseni suket ing laci wadah duit tinemu godhong garing ah, dasar lembut kurang ajar istu kurang bayal malah ngergeti rombong barang opo jengkel mergole mangan tak aru-aru yo. Sardi banjur nyurung rombonge mulih. Iki lo crita nyata. Mula jimatres nek lelungan ning ngendi-endi wae kudu ndedonga dhisik. Anda masih bersama tim jimat.